Otsaileak bederatzi gaur rastelena da eta berrion albistegia duzue berrio zari irratiaren albiste eman kezuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi gaur hasiko dira aurre matrikulazioak mendialdea eskolan. Urtero bezala, heldu da familiek hiru urteko seme alabak eskolan matrikulatzeko unea, une garrantzetsua da izan ere bizitzako garairik garrantzitsuenean seme alabek jasoko duten hezkuntza auk, aukeratu behar baitute berrio Zarren lehen ezkuntzako bi ikastetxe bateratu ditugu, non de ereduan edota A pain matrikulatzerik dagoen. Matrikula egiteko epeak aurtik kotxailaren amairura zabalduko da. Elur eta izotz plakas foruen pasalekuko teiatu egaletatik eh, kendu dituzte. Aurreko astean botatako elurren eta egindako izotzen ondorioz, teiatu egaletan pilaturikoa eruriz gero arriskuetakate handiak eragin zituela ikusita, teiatuetatik kentzea adostu zen gauza konela Nafarroko suiltzaileak atzokoan aritu ziren arriskuen prebentzio lanetan, teiatu egaletako izotz eta elurrak entzeko suilt Zaileak eskailera teleskopiko bat erabiliz eta nola ez maniobra iraun bitartean udaltzaingoak pasagunea itxi zuen. Eta bestetik, inauteriak berreo zerrera iritsi dira garasi. Iauterien egun handirako oraindik itxoin behar badugu ere, iauterien lehen arresto ez, aste honetan gozatuko dugu xabi. Bi arraste artearekin, mai inguru bat prestatu da, Feliz de Sarasa Txulin ez izenaz ezagunago dugunaren bizi eta bizi testu ingurua ezagutzeko. Bere garaiko berrio zarta rizunen izkuntzaz ere, harituko dira mai inguruan bi arratxaldeko zazpietan, kulturgunean egin eginen den itzaldei honekin egun potoloari bidea irekiko zaio eta urtero bezala txulin berriozarko kaleetatik barna ibilia aurretik ostiralarekin artikako bidean eginen du. Sorea, John Leiter, 2000 amabos txapelketako trineo lasterketaz hitxeginez irekiko dugu gaurko kirolen atala aurrera garazi. Javier Alemano berriz hartarrak trineo lasterketa honetan parte hartuko du eta nola ez abenturazko afera ezan du aurretik urbion eta zeboiera mendizerretako sei etapatan banaturiko irureun kilometro hain zuzen. Txapelketa aste azkenean hasiko da puerto de pikera irten da eta duruelo dela sierrara iritsita kobaledan bukatuko den txapelketa honek etapa gugorreta ikusgarriak izanen ditu guztietatik azpimarratzekoa gau ez korrikatuko duena. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gorko iragarpenak arazi. Zerua odei gutxirekin edo parte zodeitua egongo dela dio gaurko iragarpenak, iparreki aldeko aize aulbizia ibiliko da eta temperaturai daukionez minimoak gutxi edo nahikoa geitsiko dira maksimoetan, aldaketarik ez edo gutxi igoko dira, arte kale kalean orain zero du ditugula ikusita eguna, freskoa izango da beraz, eta gaur izotz handia egingo du ere gogorki bereziki gaualdean. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari da informazio gehiago datu zen orduetan berriozarri erratiaren sintonian, FMko eun puntu zortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.